Azir gara ialde, kaixo arratzaldeon. Kaixo arratzaldeon, bai. Bueno, gifinet eh, proiektuari buruz itzein go dugu. E, duela urte bete, honetaz itzeiten aritu ginen, eta lenik eta behin, bueno, urte beteko urte bat, ira, iraganda, gutxi gora bera zein izan da orain arteko ibilbidea, proiektu honen ibilbidea. Bueno, ba, urte bete hontan e, aurrera paso oso garrantzitsuak eman ditugu, eta batez ere e, gipuzko aldean e, bueno, ba, mm, gifinet proiektua e, garatzen hasi nolabait nola e, ikusten genituen e, gifinet proiektua saltzeko edo mm, adiarazteko edo, edo bueno, nola baita asaltzeko genitula, eta basortu ba, genuen Gipuzkoa xare izeneko proiektu bat, eta bueno, proiektu azken finean da Gifinet e, Gipuzkora egokituta besteik ez. Eta hasi ginen hori lantzen eta urte betean, e, bueno, balortu dugu hogeita bi e, udaletxekin e, e, e hori bat... E, itzarmen bat, itzarmen bat, edo, bat, bai. bat sinatzia, hasi lantzen, eta bueno, ja orain e, abuztuan pixatatzatuta gaude, ja bukatuta gomarko litzateke, baina ja bukatzen ari gea gipuzkoako hasierako instalazioa edo zabaltzea gutxora bera e, tolosaldeko herriak dira, gehienak, badaude ba, hemen inguruan ere pasaiako e, eh, udalare dago, debagoienako hiru lau herri ere sartuta daude, baina gehien bat tolosaldekoak izan dira, goierrikoak ere pare bat badaude. Eta, ba hori, e, guk uste ja bustu bukaerarako dena martxan eta, eta euneko unean egongo dela. Sarerik edo gabeko internet zerbitzu batei buruz hitz egiten ari gara, bestelako filosofia batekin, ez normatiboa, ez konbentzionala, izan ere, bueno, ba, hemendik engertu eta endaian bertan, bueno, ba, zer, horrelako zerbitzuak ezagutzen ditugu, gehien baterakunde publikoen aldetik eskaintzen direnak, irungo udaletxearen kasua, orain endaian mendik eh, baita, baina zehar ezberdin jada, ez Bai, zehar ezberdina da, segun bueno, e, udalerakun izaten egituten ezaten da, e, wifi librea nola baita esaterren, wifi bat jarri, guretzako, ez da, endaiako kasua ez dut ezagutzen, baina irungo kasua dibidez ez da, wifi duina, ba oso abiadura motela delako eta gaina ordaindu bar delako, oza, ez da wifi librea, ba, ordaindu bar den momentutik ja libre izatea, bintzate, arlo ekonomikotik libre e, izatea uzten du, Eta bestetik zuk esan dezun bezala da e, interneta kaleatzeko ez da besterik ez. Gifinet eh, proiektua asko saratago doa. Gifinet proiektua ba, sare libre komunitario bat sortzea da. Errepide sare komunitario bat edo publiko bat daukagun bezala, ba, komunikazio arloko sare bat ere eskatzen da edo behar da. Eta hor dakagun ikuspegi bakarra edo aukera bakarra momentuz interneta da. Eta ez da ez publikoa eta ez da ez librea. Orduan, bueno, ba, gifineten eh, asmoa hori da, sare eh, hori, sare komunitari hori lortzea, errepide sare hori e, nolabait garatzea, eta errepide sare horren bita, o, interneta sare horren bitartez eramateko aukera eman, hau da, e, operadora komertzialak e, eramatea konektatzen, konektatzen ez duten lekuetan, ba, interneta edukitzeko eh, aukera eduki, baina hortaz gain, interneta aparte, interneta zaratago, e, eh, konektatzeko aukera ere eman. Zerbitzu batzuk eh, lortzeko ez da interneta beharrik, Orduan, bueno, ba, internetaren e, monopoli hori nolabait puskatu eta beste aukera batzuk konektatzeko beste aukera batzuk badaudela e, e, ezagutaraztea eta eta jartzea da e, gifinet proiektuara. Hori zerbitzuari baitare doigintasuna ematea da, ezta? Hori da, hori da. Bueno, e, eh, zerbitzoi dagokionez, eh, e, neuztez garrantzetsua da aipatzea, bueno, ba, edo azpimarratzea aipatu duzuna, alde batetik daude internet eh, bidezko koneksibak, e, bueno, internet web horri aldetara jotzeko aukera, baina e, baita horretaz gain baitare bestelako zerbitzuetara jotzeko modu zuzenak. Bai, hori da. E, erabiltzaile arruntak, e, erabiltzaile arruntari asko kostatzen hori desberdintzea, ba, orain arte egondan e, ereduan, e, biak bat eginda zeudelako. E, edozein zerbitzu erabiltzeko interneta erailu behar zen. Kanpoko edozein zerbitzu edozein konexio egiteko interneta bestik etzegon. E, baino, e, hori ez da reala, Eta hori oso argi ikusten da didez, enpresa batean. Enpresa handi batean, eh, enpresako langile guztiak, internetek, barkatu, enpresako sarera, enpresako intranetera konexioa bai. daukate, barne, ba, barne sarera konexioa daukate, eta barne sarera horren bitartez, ba, enpresak langilei jartzen dizkien zerbitzuak, lanera konoski, baina jartzen dizkien zerbitzuak erabili izazkete, hau da, enprima galioak dauzkate partekatua, ba, fitxategiak eh, langileen artean partekatzeko, e langileen artean trukatzeko edo komunikazio sistemak eta horrako gauza asko dauzkate ez doaztenak internet bitartez, baizik eta enpresa barneko sare hortan e, dabiltza denak. Hortaz gain, internetera konektatzeko aukera ere badaukate sare horren bitartez, enpresako sare horren bitartez. Ba, nolabait hori da e, gifineten e, eredua. Badago, sare bat, sare komunitario bat, edo zeinik erabili dezake, eta sare horretan jartzen dian zerbitzuak, erabiltzeko ez da internet erabili beharrik e, bueno, ba, fitxategi mm, zerbitzari bat, jarraiteke e, txateatzeko zerbitzari bat, jarraiteke streameatzeko zerbitzaria, jarraiteke hamar mila zerbitzu, gifinet sare horretan, eta horiek erabiltzeko ez da interneta erabili beharrik. Hori bai, sare horiek edo nolabait e, lokalizatuak daude, e, oso e, eremu mm, mugatuan funtzionatu behar du, e, adibidez, e, bueno, ba, herri mailan edo eskualde mailan edo Katalunian lortu dute Katalunia nazio mailan sare hori garatzea, baino aratago oso zaila da. Noski nik e, Nueva Yorkeko nela un batekin txateatu behar baldin badet edo edo fitxategia trokatu behar baldin baditut, ba internetara bilharko dut. Baino, ba, irungo batek, ondarribiko batekin konektatzeko, fitxategia partegatzeko, e-maila bidaltzeko eta horroko egiteko, ba, ba, kasu askotan ez luk interneta beharko. Baino, gaur egun ez da hori pentsatzen, gaur egun ematen den aukera bakarra interneta delako. Naiz da irundik ondarri izan edo naiz da ondarri bitik izan. Orduan, bueno, ba, ba, dikotomia hori hauzten du eh, gifinetek. Orduan, bai, badago internet, behar degunean interneta hor dago, baino internetaz gain, badago konesioa egiteko aukera ere. Mhm. Eta, bueno, esperientziaz ere aipatzen ari garela. E, bueno, esango dugu baitare gure eskualde hontan saiakera ezberdinak izan direla e, ikastu urte hontan zehar eta duela gutxi ere, ezta. Hondarribian ja duela hilabete batzuk, eh saiakera batzuk egin zen dituzten, proba batzuk egin zen dituzten eta duela gutxi ere Irunen eta Irungo aldezarran, hau da Mosku Moskuko plazan ere, ezta. Bai, e, eh, ondarribian horren da hilabete, batzuk e, saiakera bat eh, egin zan, esan beharra dago, bueno, ba, ondarribiko kasuan, hasiera batean e, ondarribiko udala, ba, lehen aipatutako beste hogeita bi udaloiekin batera, ba, Gipuzkoa edo Gipuzkoako Gifinet proiektuan parte hartzeko e, konpromesu hartu zuen, baina bueno, ba, egun batetik bestera e, lauzpabost bilera egin ondoren, ba, derrepentian ba, komunikaziori gabe gelditu ginen e, udalarekin e, gure mezuei esti erantzuten eta naiz eta guk eius eskatu nolabaiteko arrazoitzea, justifikatzea komunikazioa du dira hori, ez digute erantzun ere orduan, bueno, ba, ondarribiko udalak muitzen edzenez, ba, elkarte pare bat, e, bai muara eta bai olagarro elkarten bitartez, zare bat e, garatzen edo frogatzen mintza eta ginen, eta momentuan hor dago, erdi geldi, edo guna ukena baino, baino motelago, ba, batez ere Gipuzkoako beste proiektu erraldo horrekin gabiltzalako. Baina, bueno, hai aurrera doa e, ere bai, baino e, hori baino e, garatuago dago irunena, oraindala dela gutxi hasi deguna, eta hasi eta gehiago garatu dugu, eta hau da, e, Mosku plazan da sortu dugun proiektua. Mm -hmm. Horretaz harituko eh, gora, eh? izan ere, ba, momentu honetan e, hori martxan da, aktibatua da, ez da guztiz, ez dago guztiz eh, garatua, baina gainera, bueno, leno aipatu izan ditugu, eh? ezberdinak izango dituen proiektu bati buruz ari gara, irungo kasuan, ez da? Ba, hori da. E, irungo kasuan, bueno, ba, dela, denbora askotik, ba, ikusten genuen, ba, ba, ba Mosku bezalako plaza batek, eh, ba, bueno, ba, ba, indarra eman behar geniola, e, berez oso auzo mitikoa da, eta auzo dinamikoa da, baina bueno, ba, guk ere lagundu nahi genuen gure arlo tekniko ontatik. Mhm. Orduan, bueno, ba, la, okurritu zitzaigun lehen da biziko zen, ba, Gifinet proiektua garatzen astea e, eh, Mosku plazan bertan. Eta Gifinet proiektu horrekin emango gendun lehen dabizeko eh, internet konexio eh, libre bat. Eta guk internet konexio libre bat esaten dugunean, da internet konexio duin bat, hau da, abiadura eh, duin batekin, mm, erabiltzaileak behar duen abiadura batekin, eta gainera doainik. E, Moskun, bai, gaur egun ba, badago, e, wifia, e, udalak jartzen du, ba, orain dela ba, urte desentetik, ez dakit zen bat, los urtetik, e, irungo gune batzutan e, udala jarrita wifia badago, Mosku plazan e, beste leku batzutan bezala ere badago, baino ba, ba, wifi hori iaia erabilte zeina da. Ba, mhm. abiadura oso oso motela daukalako. Barkatu, zer nolako abiadura du irungo daletxaren wifiak? Ba, oso motela. E, ez dugu estare asko e, analizatu, baina analizatzen hasi gean e, bakoitzean ikusi dugu berreunda berrogeita marreka baino gehiago ezin dela jetxi. Mhm. Oso oso mugatuta dago. Hori izan du, e, esan nahi du, ba, justu justu web horrealde bat bizitatzeko, baina e, ala nola, ez da? Bai, Ba. Web gune bat, baino ba, irudi askorik ez dauzkana eta mm eta eta oso sinplea, zi bestela denbora gehitarratzen du e, konektatzen. Gifinet proiektuarekin e, bueno, duintasun aipatu zu, hitz egiten ari gara lau eta bost mega arteko abiadura bat, ezta? Bai, momentu honetan jarrita dakagu e, lau bost megako abiadura e, e, jetxiera, igoera bi megatakoa dauka jarrita, Orduan, bueno, ba, abiadura horrekin, e, ba, plaza inguruan dabilen e, eh, donor, e, eh, internetera konektatzeko eta interneteko zerbitzu gehienak bai webguneak eta bai YouTubeko bideoak eta holak ikusteko inolako arazorik ez dauka. Horregatik, uh bueno, ba, abiadura duina deitzen diogu horreri, ba, mm, erabiltzaileak behar duen abiadura minimoa gutxinez ematen duelago. Uh eta bueno eta esan bezala ba doainik eh gudalaren e, zerbitzuakin alderatuta ba zeudalaren zerbitzua ordaindu egin da, asko ez bueno asko ez a e, mhm. euro bat euro bat e, batzuntzako ez da asko izango baina egunero 30 hilabeteko 30 egunetan egun bakoitzean euro bat ordaindu berdin badu norbaitek mhm. ba asko izango da baina bueno mhm. gurea e, ba, wifi librea da ekonomikoki librea eh orain ez delako eta duina abiadura e, normal bat beharrezko minimo bat edukiko duelago. Bai, zerbitzu ari buruz eh hitz egiten jarraitzen dugu. Badago beste terminoa gustatu zaidana hitz egin dugunean inguru tekno kreatibo bat e, ba, bilatzeko edo sortzeko helburua duena. Hori da. E, gu hasiera batean, bueno, ba, wifi puntua edo wifi ireki puntua bezala planteatu gendun Mosku plaza, Baino Gifinet filosofia, Gifinet proiektua garatzen nahi gean bezala orain dela urte batzutatik, ba bueno, ba wifia bakarrik eskaintzea oso motz geratzea dela da. Eta ba okurritu zitzaigun, egun, ba bai, wifia emateaz gain Mosku plazan ere, Mosku plazari indar gehiago emateko, ba bai eskaini genitzarkela, ba bait, eh bueno, ba lehen esan dugun bezala beste zerbitzu batzuk E, bai fitxategiak eh, partekatzeko, Gutxo arabera, ba, eh, komunikazioa ustartzeko balioko duten zerbitzuak. Bai eh, komunikatzeko, bai materiala elkartrukatzeko, bai informazioa eh, erabiltzailei banatzeko. Mm, Gehien bat, arlo hoietarako mhm. mm, daude planteatuta zerbitzuak. Eta, bueno, ba, ba, hoiek erabiltzeko, ba ez da interneta erabiliko. Mm, eh, dena konexio bera da, zu Mozku plazara joaten bantzaren ba, konektatu iten zera wifi puntu hortara, uh mhm. baina zerbitzu batzuk e, kontuatuko zea asko azkarrago mm, ibiliko diala eta hoiek ez dia internet bitartez erabiltzen, hoiek Mosku plazako zerbitzu hortan, mhm. sare hortan erabiliko gali izango dira bakarrik. Orduan, bueno, ba, pentsatzen dugu horrela, hor mm, sortzen, dugu, sortzen dugula inguru teknokreaktibo bat ba horretako ba, ba, jendeak ba, materiala e, trukatzeko, informatzeko, elkarren artean komunikatzeko eta otako gozetarako ba, balioko duen leku bat sortzen egiala. Erreferentzia bat bilatu daiteke, kasu honetan ba, demagun arteari buruz hitz egiten ari ga, baldin bagaude, ez? E, artea, literaturari buruz, Irungo Moskuko plazakasunetan izatea referentzia bat horrelako fitxategiak elkar trokatzeko. Bai, adibidez hori da, eh, kasualidadez hori da martxan jarriko dunetako beste zerbitzu bat. E, multimedia gune bat edo, hau da, eh, fitxategi multimediak e, trukatzeko mm, balioko duen leku bat, eta hor duan, bai liburu, bai dokumental, bai e, edo zer gauza horla interesgarri ba, deskargatu edo partekatu izango da gune horretan. Mhm. Azalduko dugu, e, orain arte, e, hitz egin duguna, ba, gutxi gora bera informatikan ozio minimo bat eh, duen entzuleak ulertzen du, baina badude asko eta asko ba, bueno, ba, behar bada jakintza hori edo eh, ez duena edo praktika hori hainbeste ez duena, e, eh, saietuko gara alden modu grafikoenean azaltzen, nola iristen garen kasu honetan ba, irungo Moskuko plazara, telefono mugikor batekin, gaur egun ia e, telefono mugikor gehienak eh, esan dezakego interneta dutenak, e, nola e, sartzen gara zerbitzu honetara? Ba, ba oso horreza da. E, Mosku plazara inguratuta, ba, bueno, horre inguruko wifi puntuak e, begiratzen hasita bat egongo da, e, Mosku marratxoa EH xare. da Euskal Herria xare, da pixatik gure proiektua, Euskal, Herria, Euskal Herriko sarea edo Euskal Herriak partekatzen du esan nahi Orduan, e, gune horretara konetatu da. E, ateako den lehendabiziko hauza da, e, kondizio onarpen e, horritxo bat eta horre hor onarpena klikatu behar da, onartu egin behar da, horre adirazten dena, eta horre adirazten dena ez da e, Windowseko programetan eta atetzen den bezalako klub hoitako itzugarri bat eta hiru eta mazazpi horri dauzkan horietako bat, baizik eta oso oso motza da eta jartzen duen gauza bakarra da erabiltzailea izango dela e, sarearen erabilpenaren arduradun. Norbera izango da egiten duenaren arduradun bakarra. Hau da, e, mm, Moskuko sare hau erabilita, e, ba, zeo zer e, legeza kanpokoa edo egiten baldin bada, edo, edo espameatzeko aprobetsatzen baldin bada, eolako zeo zertarako aprobetsatzen baldin bada, erruduna, edo arduraduna, erruduna ez, hemen <laughs> errudunik ez dago, arduradunak daude. Arduraduna izango da beti e, ekintza egiten duena. Sarearen kudeatzaileak ez, ez gea edo ez dia, e, horren ardurapean egongo. Mhm. Hora, hori da, hori onartu behar du, eta eh, hori onartuta, klik bat egitea besteik ez da, hor, e, guztietan agertzen da lehen horri hori, ba, gurean ere bai, batez ere barregatik gero sustorik edo horlago egizeukitzeko, eta gero, ba, sartzen zea, sareko horri nagusira. Eta horri nagusi horretan, ba, badirazten dira, ze zerbitzu dauden ba, bai wikiak, wikia da bueno, ba, informazioa e, partekatzeko eta libreki idazteko dagon zerbitzu bat. Jende guztiak ezagutzen du e, wiki, wikipedia zer dan. E, ba, kolaboratiboki egindako enziklopedia bat, ba, bueno, ba, hori wiki baten bitartez egin da dago, ba, orduan Mosku plazan, bertan wiki zerbitzu bat egongo da, ba, orko e, talde eta bueno, ba, ba, elkartentzako e, ba, bueno, ba, ba, hor muitzen diren eh, talde sozialak eta eh, talde kulturalak eta ba, ba, wiki bat eduki ahal izango dute ba, beraien e, ma, e, aktivitateak eta beraien ekintzak nolabait wiki horren bitartez asaltzeko eta koordinatzeko. Hori badaukate, gero egongo da baita ere, ba, ba ezerpad edo piratepat deitzen saiona, hau da, e, ba, modu errealean kolaboratiboki testuak idazteko zerbitzu bat. Mhm hori egongo da. Zer gehiago egongo da, ba, fitxategiak partegatzeko zerbitzaria. Orduan, mm, gauza asko egongo dira, eta, bueno, ba, segun zertako nahi dezun, ba, bueno, ba, zer egin nahi dezun, ba, ba, zerbitzorta joan zaitezke. Ez duzula hori erabili nahi, eta nahi duzula Googlea joan, e, eh, eh, Facebooka joateko, edo ez dakiz zer, Ba, listo, ba, iten da Facebook jarri, Facebook helbidea jarri, eta Facebooka joan gozea, orduan interneta erabiliko duzu, eta zer, eh, Moskuko, e, eh, konexio puntua erabiliko duzu ba, Facebooken nabeatzeko punto. Uh mhm. -huh. ba, hortaz gain, e, ba, guneko edo auzoko zerbitzoik erabili nahi baldin badituzu, ba, hori, lendabiziko horri hortatik erabiltzeko aukera edukiko duzu. Uh mhm. Osongi, e, eh, bueno, falta zaiguna da jakitea urrengo pausuak zeintzuk izango diren, e, bueno, aipatu e, dituzu ba, irunen, e, aurrikusia dituzuten, hainbat eh, zerbitzu, baina aurrera begira e, irungo kasuan edo Moskuko e, kasuan zeintzuk izango dira, ba, hemen mango diren e, urrengo pausuak, Bai, ba, irungo kasuan, e, momentu honetan jarrita dagona da e, interneta. E, azte honetan ziurrenik jarriko dugu gainontzeko zerbitzu guztiak jarriko ditugu martxan, zerbitzari guztiak. Hau, eh, lehenago jarri izan gendun, baina, bueno, ba, ba, zerbitzaria e, nera nahiaren etxean dago, eta nahia oporretan zegoen, eta orduan, bueno, ba, ba, ba berriz bueltatu arte itxaron barri izan dugu e, aprobetsatzen eskerrak eman nahi dizkiotu baita ere eskina tabernari, zerik, bueno, ba, sarea plaza guztien zabaldua lizateko antenatako bat hmm. eskinako eskina tabernako balkoi batean jartzen utzi digute. Ba, bueno, ba, mendik aurre hain bar deguna da, ba, hori, zerbitzu goiek martxan jarri, ba, segurazki azte buru bertan, Eta gero nahi dugu bai e, e muskuko tabernari, e, auzo elkarte, elkarte eta beste e, uh -huh. eragile ba, batzuekin. Ba, nola bai zabaltzeko, zek hau, ba, bueno, ba, ba, proetxatu nahi dugu, pixkat e, tabernatan, ba, wifi-a jarri baldin badute, gaur egun badaude taberna batzuk wifi-a badaukatenak, baina wifi hori ordaindu egiten dute, eta garesti gaina ordentzen dute operadorai, eta aprobetsatzen e, gifineteko, muskuko gifinet jarri degula, aproxatu ezaket eta abernak ere bai taberna barruan zerbitzu hori eskaintzeko. Mhm. Beti oso prezio merke batean egingo litzateke oso oso prezio simboliko batean eta ordainduko litzateken eh, prezio hori izango zen azpiegitura nolabait ordaintzeko da amortizatzeko. Zer gau mhm. inork ez digu dirurik eman hau jartzeko eta orduan bueno, ba, ba hau bere pixkanaka pixkanaka amortizatzen joan, beharko da eta bueno, ba, ba itzengo dugu bai tabernarekin eta bai olako jendeekin eta holako eragileekin, beraiek ere erabiltzen ez bakarrik ordaintzeko, baizik eta nola eta zertako erabili dezaketen espligatzeko, Bai. Mhm. Eta, bueno, ba, irugarren pauso bat izango litzateke ja, gifinet proiektu orokorrak eskaintzen duen zerbitzua eskaintzea. Hau da, etxe partikularretan, e, wifi librea ere jartzeko. E, hori da Katalunia sortutako proiektu honek bultzatzen duen lehendabiziko gauzatako bat, hau da etxeetan interneta edo konexioa libre edukitzea, ba hori da ere egin nahi duguna hemen Moskun, eh hasi plazatik, baina gero, bueno, ba, usokidei ere beren, beraien etxetan zerbitzu hauek eta internet konexio hauek edukitzeko aukera eman. Ta mhm. Eta pixkan pixkan zabaltzen joan, hasi hemen Moskun, baina bueno, ba, ba, gero alde zahar guztira jarratu nahi dugu eta gero ikusiko dugu hmm. nun. Ba, oso ongi, eh? E, ezagutu dugu, zertan den e, Wifinet, e, kasonetan Gifinet e, proiektua, gainera gure eskualdean, aldean, E, bueno, gertutik jarrituko dugun e, proiektua da, dudari gabe, azier, esker mila gurean, antxeta erratian, gurekin egoteagatik, mi esker. Esker, esker, esker,